Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն ընդունել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը։ Պատվիրակությունը հյուրընկալվել է նաև ազգային ժողովում։ Արցախը ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը հակամարտության մեջ ներգրավված երեք կողմերի օրակարգի հարցն է։ Հադրութի շրջանում որոշակի աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի ուղղությամբ։ Արցախի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սանը 2018 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 1-ին ընդունել է նույն օրն աշխատանքային այցով Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներին, խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներն ու քննարկումները, գոհունակությամբ նշելով, որ դրանք կրում են պարբերական բնույթ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում խմբակցության քարտուղար Վահեին Ֆիաջյանն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաեւ հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև կապերի հետևողական խորացմանը եւ ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Արցախի նախագահան ողջունելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահին եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներին մանրակրկիտ ներկայացրեց այսօրվա ստեղծված իրավիճակը, տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումները, իր մոտեցումները, միշակ հիմնախնդիրների հետ կապված իր դիրքորոշումը եւ հանդիպման ընթացքում նաեւ հնարավորություն ունեցանք անկաշկանդ քննարկելու եւ մեր հարցերը հղելու Արցախի հանրապետության նախագահի եւ շատ հանգամանալից պատասխան բաններ լսեցինք նախագահից։ Մասնավորապես կապված թե անվտանգության, որը որ ամենակարևորագույն հիմնարկն է բոլորիս համար, տնտեսական զարգացման, գյուղատնտեսության հետ կապված էներգետիկ հետագաղուցվածքների այսօրեական արտելիսկ բարձր ցուցանիշներ արձանագրելու փաստը բարձրացանեցինք եւ մի շարք այլ հարցեր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորական պատվիրակությունը հյուրընկալվել է նաև ազգային ժողովում։ Խորհրդարանի նիստերի մեծ դահլիճում տեղի է ունեցել հանդիպում պատվիրակության անդամների եւ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո սա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորական խմբակցության անդամների առաջին այցն է Արցախ։ Նիստերի դահլիճում լայն կազմով տեղի ունեցած հանդիպման Արցախի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը բացման իր խոսքում նշելով այդ հանգամանքը ողջունեց պատվիրակության այցը եւ ապա շնորհավորեց խորհրդարանական ընտրություններում արձանագրած հաջողության կապակցությամբ։ Երկու հայկական խորհրդարանների միջև ծերտ համագործակցության ընթացքում ձևավորվել է բարի ավանդույթ, որի համաձայն Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքական ուժերը մանդատը ստանալուց հետո այցելում են Արցախ, հանդիպում հայկական երկրորդ հանրապետության օրենսդիրների եւ իշխանության գործադիր թևի ղեկավարների հետ։ Կարևորելով նման այցելությունների գործնական նշանակությունը, միաժամանակ ուզում եմ շեշտել, որ այս ձևաչափով հանդիպումները պարունակում են խորհրդանշական իմաստ, ուղերձներ ըղղելով աշխարհին, որ մայր Հայաստանին, Արցախին եւ աշխարհաստուր հայությանը վերաբերող հարցերի քննարկումները մշտապես գտնվում են համահայկական միասնության տիրույթում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սառուկյանն իր պատասխան խոսքում մասնավորապես նշեց, որ Արցախ այցելությունը նպատակ ունի նախ ամրապնդել միջխորհրդարանական կապերը, ապա եւ խմբակցության կազմում ընդգրկված նոր падգամավորներին ցանոթացնել Արցախի իրենց գործընկերների հետ։ Հիմնական մեր նպատակը ցանկությունը այցը Արցախ ներկայացնելու, ցանոթացնելու, հանդիպելու, միասնական աշխատանք կատարելու, որ ցանկացած հարց, ցանկացած խնդիր, որ պետք է միասնական, որ ասենք դե գիտեք, հարց երկրում Եվրոպարլամենտում, որ հարցը բարձրացնելու եւ միասնական այդ հարցերին լուծում տալու համար։ Հանդիմանը ելույթով հանդես եկավ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորական խմբակցության անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Իր խոսքում նա ընդգծել է, որ արկա է բարենպաստ հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս Արցախի հարցի ճիշտ եւ արդարացի խնդիրը հնարավորինս արդյունավետ առաջ մղել։ Այն կառույցներում, որտեղ ես ներկայացված եմ եղել որպես падգամավոր, դուք գիտեք այդ ադրբեջանական հայտարարակ Լոնդրոմատի բացահայտումից հետո հիմա շատ ավելի զգոն են, շատ ավելի զգուշ են եւ շատ ավելի հակված են լսելու adekvat եւ հավասարակշիռ խոսքը։ Մենք միասին մեծ աշխատանք ունենք տանելու։ Այնուհետև հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ խմբակցության падգամավոր Միքայել Մելքումյանի ելույթը, որն ուղված էր խոսքով բանակցային գործընթացում Արցախի ներգրավվածության ապահովման խնդրին։ Падգամավորի դիտարկմամբ Արցախի Արցախի վերադարձը դեպի բանակցային գործընթաց չպետք է լինի միայն խոսքով։ Արցախի վերադարձը դեպի բանակցային գործընթաց եւ բանակցային սեղանի շուրջը չպետք է լինի խոսքով, այլ պետք է լինի գործով։ Մենք պետք է սպասենք եւ հասկանանք թե երբ է Արցախը վերադառնալու, քանի որ ինչպես պարոն Սարոկյանը ասաց, Արցախի ժողովուրդը վաղուց արդեն լուծել է իր հարցը, իր ինքնորոշման իրավունքի հարցը, բայց այժմ պետք է որ դա ճանաչվի միջազգայինորեն Իր հերթին նույնպես ողջունելով Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած գործընկերներին Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանն իր ելույթում անդրադարձել է խորհրդարանական դիվանագիտության խնդիրներին եւ հնարավորություններին։ Այդ համատեքստում Արցախի հիմնախնդրի բանակցային կարգավորման գործընթացին նա նշել է, որ բոլոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն Արցախի միջազգային ճանաչմանը, իսկ մինչ այդ էլ պետք է օրինականացվի այն հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն ղեկավարն է Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունվարի 27-ից փետրվարի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1300 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջազգայինորեն համաձայնեցված ձևաչափն անցած տարիներին բավական հաջող է գործել տարածաշրջանում հարաբերական կայունությանը նպաստելու տրամաբանության առումով։ Վարչապետը նման կարծիքի հայտնել Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է բուն կարգավորմանը, կարծում եմ համանախագահող երկրները, նաև միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրել են, որ խնդրի լուծումը հենց հակամարտության մեջ ներգրավված երեք կողմերի օրակարգի հարցն է, եւ միջազգային հանրությունը չի կարող երեք կողմերի փոխարեն լուծել հակամարտությունը, այլ ընդամենը կարող է որոշակի հարթակ ստեղծել խոսակցության, բանակցության համար։ Կարծում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը հաջողել է հենց այդ հարթակը ստեղծելու առումով, ասել է Հայաստանի Հայաստանի վարչապետը։ Հադրութի շրջանում դեռևս որոշակի աշխատանքներ են տարվում հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի ուղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2018 թվականի բերքահավաքից հետո շրջանում երկարատև երաշտ է գրանցվել։ Այդ պատճառով շրջանի հողօգտագործողները հարթավարային գոտում հաշմացան ու ուշացումով են սկսել։ Նախորդ տարիների փորձը վկայում է, որ ուշ թանկերից եւս կարելի է լավ բերք ստանալ։ 2019 թվականի բերքի տակ նախատեսված է ղել կատարել 18200 հեկտար աշնանացան։ Շրջանում կատարվել է 17500 հեկտար հերք, 15666 հեկտար աշնանացան։ Ըստ վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության եւ օգտագործման բաժնի Նկարիչ Ստեփան Ակոպյանը։ Ավելի քան 1000 հեկտար տարած, որտեղ աշխատանքները դադարեցվել են, հիմա են շարունակվում։ Գրանցված երաշտի պատճառով աշնանցանի գրեթե բոլոր դաշտերում վտանգավոր չափերի է հասել մկնանման կրծողների վնասը։ Պայքար կազմակերպելու համար շրջանին հատկացել 800 լիտր թունանյութ, որն անվճար բաժանվել է օգտագործողներին։ Շուրջ 11650 հեկտար հացահայտիկային դաշտերում մկնանման կրծողների դեմ պայքարի աշխատանքներն ավարտին է հասցված, իսկ որոշ դաշտերում այն կրկնակի է տարվել։ Իսկ 310 հեկտար աշնանցան հացահատիկայիններում պայքար է տարվել նաև դրանին բզեզի դեմ։ Գործընթացը վերահսկվում է ինչպես գյուղատնտեսության ոլորտի, այնպես էլ ենթաշրջանային գյուղատնտես մասնագետների կողմից։ Ստեփան Հակոբյանը համոզմամբ շրջանում սպասող բերքի մասին կանխատեսելը դեռևս դժվար է։ Սպասող բերքի մասին կարելի է խոսել միայն գարնան առաջին ամսվա տեղունների քանակով։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հիդրոքաղաքականությունը գիրքը, որ հեղինակել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ, պատմական գիտությունների դոկտոր Դավիթ Բաբայանը, արդեն իսկ հասցրել է զայրույթ առաջացնել հարևան երկրում որոնք են մենագրության արժեքն ու Ադրբեջանի անհանգստության պատճառը։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է հեղինակի հետ։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով հետազոտության գլխավոր արժանիքը հենց ընտրված թեմայի կարևորությունն է, որը ցավոք երբևէ չի արծարծվել։ Ջրային անվտանգությունը հատկապես 21-րդ դարում հանդիսանում է պետության, ժողովրդի անվտանգության ամենակենսական բաղադրամասերից մեկը։ Եվ այս համատեքստում Արցախյան հնապետությունից է կախված հայոց պետականության անվտանգությունը ջրային ասպարեզում, որովհետև Խարվաճարի կամ Շահումյանի մեր շրջանում սկիզբ են առնում Թարթար եւ Խաչենգետերը, որոնք մի պատկարելի մասն ենք ասում Արցախի ջրային պաշարների։ Արփա եւ Որոտան գետերը, որոնք սնում են եւ փրկում են Սևանալիճը, որն էլ իր հերթին Հայաստանի ջրային պաշարների 80%-ն է։ Հիմա պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե մենք կորցնենք այդ շրջանը, առավել եւս եթե այն անցնի հակառակորդի վերահսկողության։ Դա կբերի կապույտ ցեղասպանության մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Նա կարող են թունավորել ջրային պաշարներ, արդյունքում ամբողջ Արցախը, ամբողջ Հայաստանը, որովհետև եւ Գեղարքունիքի մարզը, Վայոց ձորը, Սյունիքը, Արարատյան դաշտը, Մայրաքաղաք Երևանը, քանի որ հրազդան գետն է ուսում Սևանից, մենք պարզապես որևէ ձով չենք կարողանա ի վիճակի չենք լինի դիմադրել այսպիսի ագրեսիային։ Ինչքան ուզում է մեր բանակը ուժեղ լինի, ինչքան ուզում է դաշնակիցները փորձեն ինչ որ օգնություն դրամատրել, որտեղ սա կարող է պարզապես թունավորեն հետո ասեն դե չենք իմացել, մենք չենք կարել պատահական է նամանատ որ հիմա նա միշտ հայտարարում է որ Խարվաճարում իբրև թաղվում է մեծամորի ատոմակայանի թափոնները, ռադիոակտիվ։ Իհարկե դա այդպես չէ, բայց իրենք հայտարարում են, որովհետև հետո եթե վերահսկողության տակ վերցնեն այդ շրջանը, կգցեն ռադիոակտիվ թափոններ եւ կասեն դա դուք եք արել 30 տարի այնտեղ թաղելով այդ թափոնները։ Խնդիրը շատ լուրջ է եւ մենք պարզապես պիտի իմանանք ինչ ունենք, որովհետեւ եթե չես իմանում այն ինչ ունես նրա արժեքը, դու շատ հեշտությամբ կարող ես պարզապես կորցնել այդ ամենը։ Իսկ այս աշխատությունը կարող է լուրջ փաստարկ դառնալ միջազգային ատյաններում հայկական դիրքերը շահը պաշտպանել։ Իհարկե, որովհետեւ սա ցույց է տալիս, որ մեզ համար Արցախի անվտանգությունը եւ նա սահմանները ոչ թե ամբիցիաների խնդիր է, այլ պարզապես անվտանգության եւ գոյության։ Մեր գոյությունը դրանից է կախված։ Եվ կարծում եմ այսպիսի մոտեցումները ընդունելի են միջազգային հանրության համար։ Արդեն ովքեր են տեղեկացված այս ինֆորմացիային։ Սկսվել է շրջանառության։ Վաղուց է սկսվել 1998-99 թվականներից եւ քաղաքական ասպարեզում, ինչպես նաեւ իհարկե միջնորդներին եւ տարբեր խողովակներով հիմա պարզապես այս տարիների ընթացքում, քանի որ առաջին նոմա մենագրությունը դուրս եկել 12 տարի առաջ, պետք է թարմացնել անընդհատ։ Նոր զարգացումներ են տեղի ունենում, եւ այլ եւ մենք պիտի միշտ տիրապետենք այդ ամենին եւ զարգերակին տիրապետենք այդ ոլորտում բոլոր զարգացումներին։ Գիրքը ինչպես հասկացանք առաջին լուրջ հետազոտությունն է այս ոլորտում եւ հետաքրքիր է դուք գրելու ընթացքում ինչ աղբյուրներից եք օգտվել, ինչով եք հիմնավորել այն փաստարկները, որոնք ներկայացրել եք։ Դա եւ առաջինն է դժբախտաբար եւ միակը բայց դա կապ չունի, որովհետև արդեն թեման ցանոթ է, աղբյուրները եղել են շատ լայն, սկսած մենագրություններից, գրքերից, պետական ինչ որ վիճկագրական ժողովածումներից, վերջացած տարբեր հարցազրույցներով, լավագույն մասնագետների հետ, մարդկանց հետ եւ այսպես բավականին լայն է այդ ընդգրկվածությունը կան եւ արտասահմանյան աղբյուրներ, ադրբեջանական, հայկական, տեղական տերորիզմի, անվտանգության սպառնալիքների փաստարկները երևի ավելի ընկալելի։ Այո, այսօրվա աշխարհը դժբախտաբար այլևս պատմական, բարոյական խնդիրները այդքան էլ չի արժևորում։ Մի բանը, երբ որ մենք ասենք, իրավացիինք մենք իհարկե Խարվաճարի Շահումյանի շրջանը մեր պատմամշակութային առումով ամենահարու ժառանգությունն ունի։ 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա այնտեղ ամբողջ պատմական Հայաստանում ամենամեծ քանակությամբ եկեղեցիներ, խաչքարներ, կոթողներ կան։ Բայց երբ որ մենք այս փաստարկն ենք տանում, սա մեզ համար է կարևոր։ Արտասամ Գերմանի կամ, չգիտեմ, այլ երկրի ներկայացուցիչը դա չի ընդունում, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ման փաստարկներով, սա ունիվերսալ է, որևէ մեկը չի կարող դրա դեմ խոսել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական գազམ་ակերպության մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզիկները անցած տարի մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային առաջնություններում։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության մանկապատանեկան մարզադպրոցում անվճար մարզվում է 5-ից մինչև 17 տարեկան շուրջ 240 մարզիկ։ Կազմակերպության նախագահ Սուրեն Աբ รา համյանի հաղորդմամբ նախորդ տարին մարզական լուրջ ձեռքբերումներով են ավարտել։ Մարզադպրոցի պատանի սաներից մեկն աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսով է վերադարձել Օվկիանոսից այն կողմ կայացած արևելյան մարտարվեսներից մեկի առաջնությունից։ Առաջին հերթին կնշեի Արսեն Բաղարյանի Սանդաուշուից աշխարհի չեմպիոն դառնալը։ Մրցումները կայացել են Բրազիլիայում, հանդես են եկել Արցախից, եթե չեմ սխալվում, 3 հոգի, մեկ աշխարհի չեմպիոն, երկուսը երրորդ տեղ։ Բոլորն են մեր սաներն են, սկսել են մեր մարզադպրոցում։ Մարզադպրոցում կատարելագործվում են պատանի մարզիկների հմտությունները նաև օլիմպիական մարզաձևերում։ Անցած տարի այս մարզաձևերից նույնպես հաջողություններ են արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում գազետների Սեղան Թենիսի մեր աղջիկները Աննա Գրիգորյանը գրավել է առաջի տեղ եւ թիմային աղջիկների թիմը գրավել է երկրորդ տեղը։ Դա մեծ հաջողություն։ Իդեպ նշեմ, որ աղջիկները տարիքով ամենափոքրն էին մրցողների մեջ։ Նրանք դեռ ագին ժամանակ ունեն, որպեսզի խոստումնալից մարզիկներ դառնան։ Հանդբոլում նույնպես օլիմպիական մարզացել է անցած տարի մեր պատանիների հավաքական թիմը գրավեց երրորդ տեղ Հայաստանի առաջնությունում ու հավաքական թիմից 5 մարզիկներ մեր մարզադպրոցի մարզիկներն են եղել։ Անցած տարի մանկապատանեկան մարզադպրոցի մարզաձևերի շարքը համալրվել է եւս մեկով, որը ինչպես զրուցակիցս նշեց, փոխարինում է մարմնամարզությանը։ Մարզաձևերն են՝ սեղանի թենիսը, հանդբոլը, սանդաուշուն, թեյկվանդոն, ըմբշամարտը եւ ծանրամարտը։ Այս տարի ավելացրել ենք նաեւ նոր մարզաձև, իհարկե օլիմպիական չի, կոչվում է ուշու թաուլու, ավելի շատ նման է մարմնամարզության։ Մարզադպրոցի համեմատաբար երիտասարդ պատմությամբ մարզաձևերից է ծանրամարտը։ Ծանրամարտը, քանի որ նոր ենք սկսել պարապելը, 2 տարի էլ չկա, մասնակցում են նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող առաջնությունների մրցումների, ունենք էլի հաջողություններ, ունենք առաջի տեղ, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ, կան խոստումնալից երեխաներ, ուղղակի ծանրամարտի ամենամեծ խնդրեմը, որ ունենք մարզադահլիճ, պարապում են 7-րդ դպրոցի կիսանկողային մարզադահլիճում, գույքը քիչ է, Անդրադառնալով ընթացիկ տարվա առաջիկա անելիքների մասին մեր հարցին, կազմակերպության նախագահ Սուրեն Աբ รา համյանը մասնավորապես տեղեկացրեց. Մտածում ենք շարունակ, որ ամենաշատ մրցումների մասնակցենք եւ ամենաբարձր կարգի մրցումների մասնակցենք։ Խորհրդային միության սպորտի վարպետ Սուրեն Աբ รา համյանի համոզմամբ տարբեր ձևաչափերով մրցաշարերին ու առաջնություններին սկսնակ մարզիկների մասնակցությունը շատ կարևոր է փորձի ձեռքբերման ու մարզական հմտությունների կատարելագործման համար։ Այժմ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Եվգենիա Իվանիդիսը։ Սույն թվականի հունվարի 10-ից մինչև հունվարի 17-ն ընկա ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 8 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 12 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 9, գողության 4, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, յուրացման կամ վատման, իշխ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության մեկ հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարած գողության եւս 3 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 140 ահազանգ, բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 470 վարորդ, որոնցից 326-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 15-ը անսթափ վիճակում, 8-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամացություն՝ գիշերը տեղումներ ձյան տեսքով, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։